ท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับรายการต่อไปนี้ เป็นรายการอนุโมทนาด้วยการให้พร เพราะว่าวันที่บันทึกวันนี้เป็นวันที่ 29 ธันวาคม 2532กำลังจะเข้าปีพศ2533 แต่ได้ว่าพรวันนี้ ที่ะกล่าวในฉบับนี้ถือว่าเป็นพรที่ให้แก่บรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟัง ตลอดชีวิตฉะนั้นพรอันนี้ถ้าจะปรากฏกับบรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังได้ ก็คงจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าเป็นสีที่ออกจะออกเดือนกุมภาพันธ์ก็ขอทุกท่านโปรดทราบว่าพรโปรดทราบว่าพรอันนี้เป็นพรตลอดชีวิตฟังเมื่อไรได้พรนี้เมื่อนั้น หรือว่าอ่านเมื่อไรก็เป็นว่าท่านได้พรนี้เหมือนนั้นเช่นเดียวกัน ก็เป็นนั้นว่าวันนี้ก็ขอกล่าวโมทนา คือว่าเมื่อวันที่27ธันวาคม2532ท่านผู้ว่าจังหวัดอุทัยธานี ความจริงท่านชื่ออุทัยชื่อเหมือนเหมือนกับจังหวัด แล้วก็ท่านผู้ผู้กำกับจังหวัดอุทัยธานี แต่สองท่านได้นำคณะตำรวจ และข้าราชการพลเรือนจำนวนมาก ความจริงอาตมาก็ไม่ได้นับ ว่าท่านนำมามากกี่คน แต่มากจริงๆจำชื่อก็ไม่ได้หมด ก็ขอไม่กล่าวออกชื่อ ท่านมาแสดงมุทุตาจิต คือแสดงความยินดีด้วยกับที่พระสุธรรมยานเถระ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชพรหมยาน เมื่อวันที่5ธันวาคม 2532 แล้วก็ในช่วงหนึ่ง ในตอนวันที่29คือวันนี้เอง วันที่บันทึกเสียง พระสมพงศ์ในนามของคณะทำจัดทำธรรมวิโมกข์ ได้นำจตุปัจจัยมาถวายจำนวนหนึ่งแสนบาท ได้กล่าวไว้ในหนังสือที่นำมาถวายบอกว่าขอถวายเป็นธรรมทาน และลงชื่อพระสมพงษ์แต่ความจริงลงชื่อผิด ท่านองค์นี้เป็นพระครูที่เรียกว่าพระครูบาดีกา แต่ว่าไม่ใช่พระครูบาดีกาเรียอะไรนะเป็นพระครูบาดีกาของพระราชพมยาน แล้วก็ในวันที่ 13 ธันวาคม 2532 ชาดินีทีือชื่อเดิมชื่อว่าปานจำนามสกุลไม่ได้ น้องสาว ดรปริญานุตาไลได้นำเงินหนึ่งแสนบาท มาถวายกับพระราชพมยานเป็นการแสดงวุถุตาจิต และหลังจากนั้น นางสาวสุพร นีละเราหาสุระโยธิน ได้นำปัจจัยคือเงินหนึ่งหมื่นบาท มาเพื่อเพื่อแสดงมุทุตาจิต ร่วมในงานรับสมณศักดิ์แล้วก็เมื่อวันที่สิบสามที่ขณะที่เดินพระราชพรมยานเดินทางมาถึงวัดวันที่สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสองด็ออกเตร์ปริยานุตาลัย เป็นแม่งานใหญ่ในคณะในฐานะนักคณะศิษย์ได้สั่งการจัดงานจากกรุงเทพมาถึงวันที่13ธันวาคม2532คือจัดเป็นขบวนแห่เป็นริ้วขบวน แล้วก็ลงทุนหลายอย่างลงทุนเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรเยอะแยะเป็นอันว่าการใช้เงินของเตอร์ปัญญานุตาไหลนี่ถ้าจะมองกันสั้น ๆ ง่ายๆ ก็ต้องลงทุนหลายหมื่นบาทถ้าออกแรงออกความคิด แล้วก็ร่วมกันออกแรงออกความคิดหลาย ๆ คนร่วมกันถือว่าเป็นคณะสิทธิ์นี่ก็เป็นการแสดงความยินดีหรือแสดงความเมตตาปราณีกับพระราชพระพระราชพรหมยานแล้วก็วันนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัท ที่มาร่วมในงานมุตุตาจิต ได้ต่างคนต่างถวายปัจจัยกันไว้มากบ้างน้อยบ้างรวมเงินแล้วได้สองหมื่นเจ็ดพันบาทเศษ แล้วก็จะพ่อในงานรับสมณศักดิ์ของพระราชพรหมยาน ที่วัดสามพยาบรรดาท่านพุทธบริษัทได้น้อมปัจจัยมาถวาย พระราชพรหมยานจำนวนเงิน221,600บาท เงินจำนวนนี้ได้ถวายไว้สร้างโรงเรียนที่วัดสามพยาถวายสมเด็จท่านไว้ และเมื่อวันที่24ธันวาคม2532 ไปเผาท่านเจ้าคุณภาวนาปัญญาวิสุทธิ์คือว่าที่ลูกหลานเรียกกันว่าหลวงนาอัมพันธ์ที่วัดเทพศิริน วันนั้นพอไปนั่งปุ๊บพอเจ้าคุณอะไรพระราชธรรมพระพรหมยาน ท่านไปนั่งปุ๊บลง ก็ปรากฏว่ามีคณะศิษยานุศิษย์บ้าง ลูกบ้างหลานบ้าง พี่บ้างน้องบ้างมากด้วยกัน ต่างคนต่างนำปัจจัยมาถวาย รวมเงินจริง ๆ แล้วทั้งหมดได้หกหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาท พระราชพรหมยานท่านก็ได้กรุณานำไปถวายช่วยในงานศพทั้งหมด ทั้งหมดนี้เชื่อเป็นความดีที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและญาติโยมทุกคน ตั้งใจสงเคราะห์ด้วยเจตนาดี มีความเมตตาปราณีเป็นกรณีพิเศษ ในฐานะที่อาตมาเป็นสาวกขององค์ สมเด็จพระบรมโลกเทศคือสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอรัตนาคุณภระีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามรายการ ขอจงอภิบาลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ที่กล่าวนามมาแล้วทั้งหมด ให้มีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล และจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันณะสุขาภละและปฏิภาณ ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสงสมความปรารถนา แต่สิ่งที่ลืมไม่ได้ขอบรรดาท่านทั้งหลายทุกคนจงเป็นคนมีความปลอดภัยด้วยประการทั้งปวง และจงมีความร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาสมให้ปรารถนาสมหวังด้วยประการทั้งปวงเถิด ก็เป็นขออนุโมทนาในด้านความดีของบรรดาท่านทั้งหลายคือว่าพรนี้ขอให้พระสมเด็จกบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคน จะอยู่ที่ไหนจะฟังที่ไหนจะอ่านเมื่อไรขอให้มีความประมาสมปรารถนาสมหวังตามพรจงทุกประการในเมื่อนั้นเถิด ตอนนี้ไปก็เป็นเรื่องของธรรมะธรรมโมมาคุยกันธรรมะของนิทานนิทานธรรมะ ก็เป็นอันว่าหลังจากที่จุลัยท่องเที่ยวไปพบนางฟ้าบ้างอะไรบ้าง นางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีหลายท่านเทวดามีหลายท่านทิ้งไว้ก่อน เวลานี้ก็ย้อนกลับมาชั้นจาตุมหาราช ว่าเดี๋ยวจะไปไกลเกินไป การมาชั้นจาตุมหาราชนี่ว่าเป็นของไม่ยาก เพราะว่าท่านที่ไปทั้งสองท่านคือเป็นอินทกะทั้งคู่คำว่าอินทกะนี้ก็แปลว่าผู้เป็นใหญ่อินทกะคือเป็นท่านที่เป็นรองท้ามหาราช ตามพระบาลี ในสมัยสูตรในมหาสมัยท่านบอกว่า อินทกะนี่มีด้านทิศละหนึ่งพันองค์ คือถ้าจะเทียบกับคนของเราก็เรียกว่ากลุ่มรัชทายาทที่พร้อมที่จะเป็นท้ามหาราชได้ตามความสามารถและวาสนาบารมี ในเมื่อท้ามหาราชไปจากชั้นนี้คือชั้นจาตุมหาราช ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงบ้าง หรือว่าเป็นพรหมบ้างก็ตามแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม คือพ้นจากตำแหน่งนั้น คณะอินทากานี้ก็จะต้องเลือกกันด้วยกำลังวาสนาบารมีคือบุญบารมี ว่าองค์ไหนควรจะเป็นท้ามาราชเขาก็ตั้งองค์นั้นให้เป็นท่านี้เทวดาทั้งสององค์ที่มากับจุลัยก็เป็นเทวดาใหญ่มากเป็นขั้นอินทกะ องค์หนึ่งท่านปิยะยาวี เป็นเรียกอินทกะของท้าวเวสสุวรรณอีกองค์หนึ่งคือว่าท่านบุเรงนอง นี่ท่านไม่บอกชื่อความเป็นเทวดาของท่าน ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเป็นเทวดา ท่านบอกว่าท่านเป็นอินทกะของท้าววิรุณหกจุลัยกับคุณป้าน้อยก็ถามกัน คุณไลถามว่าน้อยว่าคุณป้าเจ้าคะเรามาเที่ยวดาวดึงกันเช้นเวลาเปะปะเปะปะในเมืองมนุษย์ไปตั้งหลายวันแล้วนะป้านะ ทางบ้านของเราดูว่าคนเขาสนใจมาดูเด็กกับคนแก่สองคนนั่งตายกันโคนต้นไม้ แต่ว่าไม่ทราบว่าใครเอาเชือกไปขึงกั้นไว้ แล้วก็มีเทวดาอยู่ประมาณทักสี่องค์ประจำตำแหน่ง ด้านสี่ด้าน มีเทวดานั้นมางฟ้าหลายท่านอยู่รอบๆตัวบริเวณใกล้ๆ เป็นอันว่าชาวบ้านเขาคิดว่าคนแก่คนนี้ผู้หญิงแก่ๆคือคุณป้า แล้วเด็กเล็กๆคือหนูกำลังนั่งตายอยู่โคนต้นไม้ ก็มีหลายคนจะเอายาเข้าไปช่วยแก้แต่พอเดินเข้าไปใกล้ก็ต้องถอยหลัง เพราะกำลังก็เทวดาดัน แต่ดูแล้วก็ไม่ได้ใช้มือดันเพราะเทวดามองปั๊บถอยหลังโกรธ แต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เห็นเทวดา ก็ตกลงกันหลานกับป้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรากลับก็ทักทั่คราวดีไหมได้สร้างกำลังใจให้แก่คนทั้งหลายที่เขาสงสัยคิดว่าเราตาย คุณป้าก็ตอบว่าดีเหมือนกัน ป้าก็ไม่ได้สั่งลูกสั่งหลานเข้าไว้ว่าป้าจะทำอะไรเขาก็จะห่วงทุกคนแสดงความเป็นห่วง มีคนมานั่งคอยจ้องคอยมองคอยเฝ้า แล้วมีหมอก็เตรียมหมอเตรียมยากันไว้เสร็จ ในที่สุดสองคนก็บอกท่านอินทกาทั้งสอง จุไลก็บอกว่าคุณหลวงเจ้าค่ะกลับไปที่วิหารร้อยเม็ดวัดท่าทรงเถอะ เวลานี้ก็สิ้นเวลาไปข้างบนนี่เวลาข้างบนมันเดี๋ยวเดียวแต่ว่าเวลาข้างล่างดูปฏิทินแล้วดูนาฬิกา เวลาที่นาฬิกาวันที่มันผ่านสามวันกว่าไปแล้วเข้าวันที่สี่ดีไม่ดีคนข้างล่างจะเสียกำลังใจท่านลุงก็บอกว่าเป็นเรื่องของหลานหลานต้องการยังไงลุงตามใจทุกอย่าง เพราะเป็นได้ของความดี ก็เป็นว่าท่านทั้งสองคนก็เป็นลาท่านปู่ทั้งย่าและก็หลายๆท่านที่มีความเคารพ เมื่อท่านทุกทั้งทุกท่าน ยิ้มแย้มแจ่มใสให้พรแล้วก็ทุกคนก็กลับ ขณะที่เดินทางกลับแต่ความจริงไม่เดินลอยกลับ อย่างนี้เขาเรียกลอยลง ถ้าคุณป้าน้อยท่าทางไม่ต่างกับลูกบอลลูน เหมือนก็ลูกมันลูนลอยกลับพอกลับเข้ามาแล้วเวลาที่เข้าสู่ร่างกายก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันเข้าทางไหนเรียกว่าเข้าทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางปาก มันก็ไม่ถูกทั้งหมด พอถึงปุ๊บปั๊บก็เกิดความรู้สึกทันทีในเมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อย บิดตัวไปบิดตัวมาเหยียดแข้งเหยียดขาคนก็ตกใจ คิดว่าสองคนนี่ตายไปตั้งหลายวันแล้ว ทำไมขยับตัวได้ แต่บางคนอาจจะคิดว่าผีหลอกท่าทางไม่ค่อยดีหน้าตาเลือกลักเลือกลักทำท่าจะวิ่งหนีแต่ก็ดีที่ว่า เวลานั้นเป็นเวลากลางวัน เวลาประมาณบ่ายโมงเศษ คนที่กล้าหน่อยก็ทำแทบแทบปลอดกระเซานิดๆเดินเข้าค่อยๆขยักพร้อมจะวิ่งออก แต่เมื่อป้าน้อยเห็นคนทั้งหลาย เหล่านั้นก็เรียกเธอบอกว่า มานี่ีิ มีน้ำขวดเย็นๆไหมฉันอยากน้ำจ้ะมาอดน้ำมาหลายวันคนนั้นคนที่ฟังก็เลยดีใจ ว่ายังไม่ตายนะ เมื่อเข้ามาแล้ว ทุกคนก็ถามความเป็นมา ทุกคนก็เล่าให้ฟังตามที่ผ่านมาแล้ว เรื่องที่ผ่านมาไม่ไม่ขอไม่ขอคุยกันทั้งสองคนพักผ่อนกินข้าวกินปลา มีกำลังประมาณสามวันเสร็จ จุลัยก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่จะค่าจะกลับบ้านหรือยังคุณแม่ก็บอกว่ายังไม่กลับเพราะแม่อยู่วัดมีความสุขใจ พ่อเวลานี้เขาก็พักร้อนเขาฝึกเขาอยู่บ้าน งานการทุกอย่างพ่อกลุ่มบ้านเราก็ไม่มีใครมีด้วยกันสามคนเมื่อแม่กับลูกมาเสร็จแล้ว พ่อก็ไม่มีงานมาก นอกจากหุงข้าวกินเองฉะนั้นแม่ตั้งใจจะอยู่ทุกสี่ห้าวัน ต่อไปข้างหน้า จุลัยจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูก็มีเรื่องสงสัย คือสงสัยว่าชั้นจาตุมาราชต่ความจริงเป็นยังไง เห็นหลวงปู่ท่านบวงสรวง ท่านบวงสรวงทุกคราว แต่หนูก็ไม่เข้าใจ ว่าการบวงสรวงนั้นทำเพื่ออะไร ท่านบอกให้ดูภาพก็เห็นภาพ แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องบวงสรวงเทวดาชั้นนี้มา แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ หนูไม่เกี่ยว หนูอยากจะไปเที่ยวชั้นจาตุมหาราชแม่ก็บอกว่าตามใจลูกจุไรก็ถามว่าคุณแม่คุณแม่ไปไหมเจ้าคะคุณแม่ก็บอกว่า แม่ตั้งใจจะทำครัวเลี้ยงพระในระหว่างที่อยู่ขอทำบุญ ถ้าลูกไปแล้วถ้ามีโอกาสจังหวะว่างๆแม่จะตามไปตามเวลาถ้าลูกไปก็ป้าน้อยก็แล้วกัน เป็นว่าทั้งสองคนป้าหลานหารือกัน ตกลงคิดว่าจะไปก็ว่าจะไปทางไหนก่อน ป้าน้อยก็เป็นคนแสดงความคิดเห็น เอาบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เราไปทิศใต้ก่อนจุไรก็ถามว่าทิศใต้เป็นทิศของกุมพันนะป้านะกุมพันนั้นน่ากลัวนะป้าน้อยก็บอกว่ากุมพันน่ากลัวขนาดไหน ก็ช่างเถอะ แต่อย่าลืมว่าท่านบุเรงนองนัะเป็นกุมพันเป็นนายของกุมพันนะท่านนายของนายใหญ่ของกุมพันจริงก็ท่านท้าววีรนหกป้าน้อยบอกว่าหลานรัก สำหรับท่านวีรนหกนี่ป้าอาศัยบงบันความดีบารมีของท่านช่วยเหลืออยู่มาก แต่ความจริงป้าก็ไม่เคยพบกับท่านโดยตรง เป็นเพียงว่าถ้ามีธุระขอร้องท่านก็ผ่านมาแวบเดียว พูดสองสามคำแล้วก็ไปตามธุระที่พึงมี อีกทีหนึ่งก็ป้าใช้วิธีเดินกระดาน ใช้วิธีเดินกระดานใช้ใช้ตัวหนังสือเข้า อันนี้ก็ไปแล้วกันเพราะเขาทำก็ได้แล้วไม่ต้องเล่าให้ฟังนะ ท่านมาบอกทุกอย่างตรงหมด วันนี้ป้าอยากจะไปคุยกันที่บ้านของท่านคือวิมานของท่าน จุลัยก็เห็นด้วย จึงถามท่านลงทั้งสอง จุลัยถามท่านลุงบเรลงนองว่าท่านลุงเจ้าค่ะท่านหนูจะไปวิมานของท่านวีรุณหกจะขัดข้องไหม ท่านลุงก็บอกว่าไม่มีอะไรขัดข้อง เพราะว่าขณะที่หนูปรึกษากันท่านวีรุณหกท่านบอกแล้วท่านอนุญาตแล้วท่านจะยินจุลัยก็ถามว่าท่านวีรุณหกอยู่ที่ไหน ทำไมคุณลุงจึงรู้ คุณลุงเบลงนองก็บอกว่า อย่าลืมว่าลุงมีร่างกายเป็นทิพย์นะ มีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์มีใจเป็นทิพย์นะ ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ได้ทันทีทันใดและท่านมีรุนหกก็เช่นเดียวกัน ก็เป็นนั้นว่าทั้งสี่ท่าน ท่านบุเรงนอง ท่านปิยะยาวีคุณป้าน้อย และก็หลานจุไลพร้อมใจจำตก้าตัดสินใจว่าไปละเวลานี้ทุกคนไปทันที ท่านผู้อ่านท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าไปยังไง ก็ขอบอกไปตามกำลังของสมาธิที่ประกอบปด้วยฤทธิ์เป็นหลักสูตรของปัญญาหกคือเป็นปัญญาหกนิดเดียวนิดหน่อย ไม่ใช่มาก ไม่ใช่เต็มกำลังของปัญญาหกจริง ๆ สมมติว่าคำว่าไม่เต็มกำลังหมายความยังไง ก็จะขอบอกกับท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าสมมติว่าข้าวหนึ่งถัง มีกี่ลิตรก็ตามทีนะ เอาเกินเต็มถังก็ได้สมมติว่าข้าวหนึ่งถังมีสิบลิตร แต่นี่หากว่าเราจะมีข้าวในถังนั้นประมาณสักห้าลิตรก็ถือว่าข้าวในถัง เพราะข้าวอยู่ในถังเหมือนกัน แต่ก็ไม่เต็มถังที่ถามว่าประโยชน์ของข้าวจะได้อะไรบ้างก็ต้องตอบว่าประโยชน์ของข้าวในถังเป็นข้าวสารเอามาหุงกินได้ต้มกินได้เช่นเดียวกัน ข้าวเต็มถังหรือไม่เต็มถังก็หุงกินได้ แกหุงกินก็ได้ต้มกินก็ได้ ข้อนี้ชั้นใดไม่กำลังฌานหรือกำลังญาณตามกำลังของอภิญญาหกแต่จริงๆแล้วคนที่ได้มีกำลังไม่เต็มกำลังของอภิญญาหกจริง เป็นได้แต่บางส่วนก็สามารถใช้กำลังฌานกำลังญาณนั้นได้ตามกำลังที่ตนได้กรวมความว่าทั้งสองป้าหลาน ไปตามกำลังของตนด้วย และท่านพิบูเรงนองก็ท่านปิยะยาวีก็ช่วยกำลังของเสวดา ทั้งสองเทวดาก็ช่วยด้วย เมื่อท่านช่วยแบบนั้นเขาคิดว่าจะไปละก็ไปทันทีทันใด ถ้าจะถามว่าใช้เวลานานสักเท่าไรถึงวิมานของท่านบินหก ก็ตอบว่าแค่ลัดนิ้วมือเดียวยังช้ากว่า ลองยกมือขึ้นลัดเพี้ยนิ้วนิ้วชี้ลัดออกไปลัดนิ้วมือเนี่ยจะถือว่าเร็วก็ยังช้ากว่าการไปของคนทั้งสองหรือท่านทั้งสี่ พอเข้าไปใกล้บีมานของท่านบีรุนหกจุลัยก็บอกว่า บอกคุณลุงบุเรงนอนกับท่านปิยะยาวี ยกมือไหว้ท่านบอกว่าคุณลุงเจ้าค้า เดี๋ยวก่อนจะเพิ่งเข้าวิมานชมวิมานของท่านแต่ก่อน ตามหนังสือก็บอกว่าชั้นจาตุมาราชอยู่กึ่งกลางเขาพระสุเมนใช่ไหม ท่านลุงทั้งสองก็บอกว่าใช่จุไรก็ถามว่าทำไมไม่อยู่สูงกว่านั้น ท่านก็บอก ท่านลุงก็ทั้งสองก็บอกว่าท่านจาตุมราชเป็นขีทหาร เป็นกองทัพของพระอินทร์เป็นทหาร คือป้องกันอาณาจักรของอินทร์คือดาวดึงจุไรก็ถามว่าทหารต้องมีการ ทำไมวิบนสวรรค์ต้องมีทหารเป็นเครื่องรบหรือ เป็นกองทัพเพื่อรบหรือ ท่านเอ่อท่านมหา ท่านอินทกาทั้งสองบอกว่าไม่จำเป็นต้องลบด้วยมือ เวลาเคารพกันระหว่างเทวดากับอสูรรบกันเขาไม่ได้ใช้อาวุธรบกัน เขาถามธรรมะกัน เวลารบเคารพด้วยธรรมะถามข้อข้องใจกันนี่จุลัยก็ถามว่าฉะนั้นเทวดาที่อยู่ชั้นจาตุมาราชก็ต้องเป็นเทวดาที่เก่งด้านปัญหา ได้ธรรมะธรรมโอก็ต้องเก่งมาก ท่านบุเรงนองก็บอกว่าหลานรัก คนที่จะตายมาเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชได้นี่ต้องเคยนได้ฌานสมาบัติอย่างกันหลานทุกคนที่ทำทำสมาธิถึงฌานสมาบัติ แต่ว่าเวลาจะตายไม่ได้เข้าฌานตาย จิตใจเป็นกุศลเหมือนกัน แต่กำลังใจเวลานั้นไม่ถึงฌานถ้าหากว่าเข้าฌานตายตายจากความเป็นผลต้องไปเป็นพรหม ถ้าท่านมีสิทธิ์ที่เกิดเป็นพรหมได้ทันทีทันใด เว้นไว้แต่ว่าคนที่มีสิทธิ์จะตัดสิทธิ์ในการในการไปเป็นพรหมไม่นิยมเป็นพรหมจะไปเกิดที่อื่นต่ำกว่านั้นก็ใช้ได้ แต่ว่าสิทธิจริง ๆ ก็เป็นพรหมได้ แต่คนที่เคยได้ฌานแล้วไม่ตายในระหว่างฌาน ก็เวลาตายตอนนั้นยังว่าจิตไม่เข้าถึงฌานก็ไปพรหมไม่ได้ ต้องมาพักที่จาตุมหาราชนี่ก่อน ต้องต้องเร่งสร้างความดีทำหน้าที่ของเทวดาชั้นจาตุมหาราช เช่นเวลาห้าร้อยปีทิพย์คำว่าห้าร้อยปีทิพย์ก็หมายความปีหนึ่งวันหนึ่งวันของเทวดาชั้นจาตุมหาราชก็เท่ากับมนุษย์ห้าสิบปี แล้วก็สามิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบองเดือนเป็นหนึ่งปีเหมือนกัน นับดูว่า ห้าร้อยปีทิพย์เป็นกี่วันกี่ปี กี่เดือนของมนุษย์ลงก็ไม่คิดให้แล้วต่างคนตามไปคิดเข้ากันแล้วกัน เมื่อสิ้นวาระความเป็นเทวดาชั้นนี้แล้วทุกท่านก็ไปเป็นพรหมบ้าง บางท่านไม่นิยมเป็นพรหมต้องการเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มีนุภาพสูงกว่านี้ก็ไปได้ แต่บางท่านก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ จุลยฟังแล้วก็ยิ้ม จุไลก็ถามว่าถ้าอย่างหนูเนี่ย ตายจากความเป็นคนตั้งใจจะมาอยู่ชั้นจาตุมราชจะได้ไหมท่านปิยะยาวีก็ตอบว่าหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะ บอกลุงที่จะไปอยู่ทางทิศเหนืออยู่กับท่านเท่าเวสุวรรณนี่ที่ตะวันออกอยู่ตั้งกับท่านท่านเท้าตทศรถทิศใต้ท้าววิรุณหกทิศตะวันตกท้าวิรุณปัก ทางด้านสี่ทิศนี่หนูมีสิทธิ์จะอยู่ทั้งสี่ทิศ แต่ความจริงสิทธิของหนูไม่จะอยู่ชั้นจาตุมหาราชตามบัญชีเขา เพราะว่าตามปกติก่อนที่หนูจะมาเกิดเป็นคน ตามบัญชีเขาบอกว่ามาจากชั้นสวรรค์ชั้นสวรรค์สวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลก เป็นนางฟ้าที่มีอนุภาพมากมีบุญญาธิการมากบำเพ็ญบารมีไว้มาก แต่การที่มาเกิดคราวนี้ก็ไม่ได้หมดอายุของความเป็นนางฟ้า เป็นได้เพียงคิดว่าในการเกิดคราวนี้จะสั่งสนบุญบารมีให้เต็มอัตรา เพื่อจะไปนิพพาน ฉะนั้นสิทธิที่หนูจะเกิดเป็นเทวดารือเป็นนางฟ้าชั้นไหนนั้นได้ทุกชั้นเพราะบุญบารมีล้น แต่ก็ลุงก็คิดว่าคนอย่างหนู ก่อนจะตายอาจจะเป็นอริยชนก่อน คือเป็นพระอริยเจ้าก่อน ลุงก็หามาถามจุไรวันหลานรัก ลุงคิดว่านับตั้งแต่หลานเกิดมา บางวาระก็ทำบาป เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการ แต่พอตั้งแต่สามปีที่ผ่านมานี้ ตั้งแต่หลานรู้จักพระ รู้จักบูชาพระ รู้จักใส่บาตร รู้จักเคารพบิดามารดาด้วยความเคารพจริง รู้จักการเจริญพระกรรมฐาน หลังจากนั้นมาแล้วหลูหลูไม่เคยขาดสินห้าเลยใช่ไหมจุไรก็ตอบคุณลุงว่าสินห้าครบเจ้าค่ะ ลุงก็ถามว่าแล้วกำหนดสิบก็ครบใช่ไหมจุไรก็ตอบว่าครบเจ้าค่ะ คุณลุงก็ถามว่าที่หนูรู้ครบรู้ยังไง จุลัยก็บอกว่าคุณแม่กำลังประคับประคองอยู่ ถ้าพลาดนิดเดียว คุณแม่จะเตือนทันทีว่าอย่างนี้อย่าคิดนะอย่างนี้อย่าทำเพราะอย่างนี้จะเป็นการละเมิดศีลห้าอย่างนี้ละเมิดกำหนดสิบและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนูเคารพพระพุทธเจ้า เพราะพาะเห็นพระพุทธเจ้าเองและบริการในสองเคารพพระธรรมตามที่ฟังพระธรรม แล้วก็ชื่นใจ ชอบใจไปการที่สามเคารพพระอริยสงฆ์เพมีความงามมากมีความสุขทำให้จิตมีความสุข นอกจากนั้นสิงก็มีความเคารพคุณลุงก็ถามว่าหนูยังเล็ก ยังไกลต่อความตาย ไม่รักสนุกบ้างหรือ อันนี้เป็นปัญหาหลวงของท่านหลวงหลวงนั้นไม่เช่เล่นนะทั้งสองหลวงนี่เป็นพระอริยเจ้า จุไลก็บอกว่าหนูเล็กลุงบอกว่าหนูยังเล็กอยู่และไกลถึงความตาย แต่หนูไม่มีความคิดอย่างนั้นเจ้าค่ะ หนูมีความรู้สึกว่าขึ้นที่ว่าความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมาย จะตายเมื่อไรก็ได้ สังเกตดูคนที่เกิดที่หลังหนูนี่เขาตายไปหลายคนแล้ว ความจริงเขาไม่น่าจะตายเขาก็ตายไปก่อนเขาเกิดที่หลัง คนที่รุ่นราวคราวเดียวก็หนูเขาก็ตายไปแล้ว เหลือแต่หนูยังไม่ตาย หนูคิดว่าสักไม่นานนัก ไม่ช้าไม่นานไม่นานเท่าไหร่เราอาจจะตายเหมือนเขาอรบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย ท่านลุงกับท่านหลานคุยกันไม่นานนักปรากฏว่าสัญญาณบอกหมดเวลาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านและผู้ฟังทุกท่านสวัสดี